сірий і не знала, чим його заповнити. Раніше вона то бігала на курси англійської мови, то вивчала стенографію, збиралася навіть вступити до аспірантури, а рік тому ніби трохи вгамувалася. Сіла у вітальні з книжкою, не читалося. Навпроти неї на стіні висіло їхнє з Василем Васильовичем весільне фото. Власне, і не весільне. Обоє у зимових пальтах і шапках, але сфотографувалися за день чи два після одруження. Раніше вона чомусь цього фото просто не помічала. Василь на ньому був надзвичайно радісний і щасливий, аж до солодковатості, до одору. Потім дістала папку з старими листами і заходилася їх переглядати. Все це були листи часів юності. В них її шкільні та інститутські товариші освічувалися її коханні. Вона подумала, що тепер у такий спосіб через пошту молоді люди майже не освічуються. Вік напівпровідників коротких відстаней і великих швидкостей, які дедалі наростають. Може, незабаром посміхнулася, звірятимуться в коханні по бирках або за допомогою якихось ультракоротких променів. А цей шлях, тим він солодший, чим довший. Для неї то був час радості, страждань, розчарувань, короткочасних і більше уявних, ніж справжніх, і великих надій та перечуттів. Здебільшого всі ці розчарування і сподівання були пов'язані з кимось. Ось цей хлопчина почав писати її з сьомого класу і писав до другого курсу інституту. А оцеєсь написав, що як вона не відповість, то застрелиться, у нього є пістолет. З листом на колінах вона задумалася. Міг той хлопчина застрелитись чи ні? Мабуть, ні. Певно, ні. Коли збираються це робити, то не оповіщають. А ось три листи, які вона написала сама і не відіслала кучерявому льоні Петриченку. Він знехтував її любов. Вона писала йому ще й тоді, коли вже була закохана у Василя Васильовича, бо не знала, в кого закохана справжніше. А оцей ось лист Чудернацький зовсім. Його писали двоє хлопців хороші хлопці з робочої куренівки, соромливі, як дівчата. Котрийсь із них був трохи закоханий у неї, здається, Діма, а другий Толік був закоханий у Нелю, Нінель. З ними ходив ще третій геній Коржик. Говорив солідно, авторитетно. Здавався їм усім дуже розумним, знав фізику, астрономію нього нічого не вийшло. А маленький худенький Діма Джмелик вибився в люди. Тоді вони розбирали руїни, садили сади, копали клумби, бігали кроси. І збори, збори, особливо їх любили дівчата. Не так хтось подивився на дівчину. Обнів у темному кутку одразу збори. До неї вона заходила нещодавно і ледве її впізнала. Неля була генеральська дочка, їй заздрили. звичайно, фіфа, але розумна і одягалася зі смаком. Німецькі крипдишини, капелюшки, тоненька, не дуже красива, великий рот, великі рідкі зуби і манірна. Але двоє найкращих хлопців вклепалися в неї по вуха. Один син директора заводу, другий Толик, якому потай симпатизувала Ірина.